Ապագան կերտողները երիտասարդներն են։ Նուշիկ Բարսեղյանի երիտասարդական կենարար հաղորդաշարն է եթերում։ Երգն ու երաժշտությունը մարդկանց կենսակերպի մի մասն է, ոմանք սիրում են լսել, ոմանք սիրում նվագել ու երգել։ Այսօրվա մեր հյուրը Լույսի Պետրոսյանը ստեղծում է երաժշտություն, գրում տեքստը եւ կատարում գրված երգերը։ Աշխարհում կան շատ երգիչ երաժիշտներ եւ ամեն մեկն ունի երգերի նախընտրած ոճն ու թեման։ Լուսին Սիրո երգիչ է եւ առ այսօր թողարկած երգերը Սիրո մասին են։ Զրուցելու ենք թողարկած երգերի եւ նրանց ստեղծման պատմության մասին։ Երաժշտությամբ արդեն զբաղվում եմ 3 տարի է, պրոֆեսիոնալ վոկալով չեմ զբաղվել շատ, զուտ կարճ ժամանակահատված։ Գրում եմ երգեր, ստեղծագործում եմ, արդեն 3 հեղինակային երգ ունեմ թողարկած, սակայն ունեմ լիքը երգեր գրած, որ դեռ չեն ձայնագրվել ստորագրվել ու աշխատանքներ չեն կատարել վրան։ Լուսինի երկացանկում ունի երկեր եւ ցաղկող եւ ավարտված սիրո մասին։ Ամեն երկն ունի իր պատմությունը դրական եւ բացասական հիշողություններով։ Երկու դեպքերում էլ սիրո թեման չի բացակայում։ Երեք հեղինակային երգ ունեմ, երեքն էլ սիրո մասի, սակայն ինձ թվում է ինձ հետ կապ չունեն այդ երեք երգերը, քանի որ ես սիրո թեմաներից շատ հեռու եմ։ Առաջին երգի բառերը գրել է Կիսա Դավթյանը ու դուետ է եղել Մարատի հետ։ Երկրորդ երգը ամբողջովին գրել եմ ես, երաժշտությունը գրել եմ ես, բառերը գրել եմ ես, թեման սիրո մասին է, սակայն իմ պատմությունը չի։ Ունեմ մոտիկ ընկեր, ով հարաբերությունների մեջ էր, ինքը ինձ միշտ գալիս պատմում էր դրա մասին։ Ես միշտ լսում էի իրան նրան խորհուրդներ էի տալիս ու մի օր ինքը եկավ, ասաց, որ այդ սաղ պատմությունը վсё փակվեց այդ էջը, դեպրեսված վիճակ էր, սկսեց պատմել ամեն ինչի մասին, ամեն պատճառները ասաց, որ ինչի է այդ պատմությունը ավարտվել։ Ես լսեցի իրան, դաշնամուրի դեմ նստած էի, սկսեցի նվագել, բարեր եկան իմ մտքին, ես գրեցի այդ բարերը իրենց սիրո թեման ամբողջովին տենց ստեղծագործական շարքով դրեցի ու ներկայացրեցի իմ երաժշտության մեջ։ Երաժշտության անցած օրեր այսինքն պատմությունը այն անցած օրերի մասին է ու երաժշտության բարերը համ իմ ընկերոջ, համ այդ աղջկա բարերն են ընդհանուր հավաքած ու ներկայացրած։ Տեխնիկական միջոցների բացակայությունը այնքան էլ էական չէ, եթե կա ստեղծագործելու մեծ ցանկություն։ Ոչինչ հեշտ չի տրվում եւ ամեն ինչի սկիզբն ունենում է իր դժվարությունները, որոնք կամք ունենալու դեպքում հաղթահարվում են հեշտությամբ։ Լուսին ունենալով համապատասխան միջոցներ կոտրվելու փոխարեն փնտրել, բրբտել եւ գտել է իրավիճակի ճիշտ լուծումը։ Երկի պրեմիերան տեղի է ունեցել եւ ստացվել են դրա արձագանքները։ Երբ երկը դուրս է եկել ապրիլի 23-ին ու այս մի քանի օրվա ընթացքում հավաքել է շատ դիտումներ, որը ինձ հիացրեց, ես սկզբում չէի պատկերացնում, որ այդքան առաջ կգնար։ Երաժշտությունը գրել եմ ես, բարերը գրել է Կիսա Դավթյանը։ Մենք երբ ստացանք երկը վերջնական, պետքա ես չկատարեի, որովհետև տեքստը մի քիչ անհամապատասխան էր։ Նստեցի դաշնամուրի դեմը, սկսեցի նվագել, նվագեցի, նվագեցի ու մտածեցի, որ կարելի է երկ գրել ու հետագայում կարելի է վաճառել այդ երկը։ Նկարեցի այդ ամենը ուղարկեցի Կիսային, որ ինքը տակը բարեր գրի ու ես գրկան երկի մասով ասում էի հայ-հայա, այս երգը գրվում է հայ-հայա, հա դառնում այ մոտ։ Կիսը մտածեց, որ այդ հայայա բառը կարա մնա։ Ու տենց ստեղծվեց այդ երգը վերջնական տարբերակով, հետո ես ուղարկեցի իմ ընկերոջը, ով mix mastering-ը անում ու մենք հետագայում լիքը գործեր միասին կանենք ու բաց կթողնենք։ Ուղարկեցի իրան, ինքը բիտը ավելի պրոֆեսիոնալ ձևով հավաքեց։ Մենք հասկացանք, որ այդ երգը ավելի լավ է տղա կատարի, բայց քանի որ մենք չգտանք այն մարդուն, ով կարող էր այդ երգը ավելի սրտանց կատարել, մենք որոշեցինք, որ ես ավելի լավ երգեմ այդ երգը։ Երգը սկզբում ձայնագրեցի հեռախոսով, քանի որ միջոցներ չկային։ Ուղարկեցի իմ ընկերոջը, բայց այդքան էլ լավ չստացվեց, որովհետև հեռախոսի որակը ու միկրոֆոնով ձայնագրացի որակը չէր համապատասխանում իրար։ Ես մի կերպ գտա միկրոֆոն, որը AliExpress-ից էր ու պատենտ ֆիրմայի ավելի պատենտ տարբերակներ։ Մենք այդքանը ձայնագրեցինք շատ տարբեր վերաբերվող ու ոչ ստուդիային պայմաններում մեր տանը Համերգներ կազմակերպվում են եւ սիրողական երկացանկով եւ պետական կազմակերպված միջոցառումներում։ Լուսին համերգներին մասնակցում է որպես մենակատար գիտարի նվագակցությամբ։ Արցախը հայտնի է իր երկարվեստով եւ տաղանդավոր երիտասարդներով։ Քանի որ երաժշտությունը ինչ որ մասով զարգացած է Արցախում, սակայն հայտնի դառնալը այդքան էլ իրական չէ։ Դրա համար ես աշխատում եմ ել ավելի զարգացնել մեր արվեստը, գրելով երաժշտություն կամ ինչ որ համերգներ կազմակերպելով, աշխատում եմ մաքսիմալ դարձնել էր Արցախային վայրը, որտեղ երաժշտության մարդիկ կարողանան գտնել իրենց տեղը ու մեծ հաջողությունների հասնել։ Կազմակերպում ենք համերգներ ընկերոջս հետ, ով գիտարիստ է, քննվագում է ու ես երգում եմ։ Շատ համերգներ են կազմակերպվել համ ռեստորաններում, համ ինչ-որ միջոցառումներում։ Մենք մասնակցել ենք, մեր երգացանկը հիմնականում արտասահմանյան երգերն են, անում են cover-ներ մեր ձևով ու նաև հնչում են իմ հեղինակային երգերը։ եւ միթե կատարված աշխատանքի համար ստացված արձագանքը կարևոր շարժառիթ չէ։ Լյուսիի երկերը գնահատվել են եւ երգը սիրողների եւ երգստեղծողների կողմից։ Ամեն աշխատանք գնահատվում է, եթե այն կատարվում է որակով եւ սիրով։ Լյուսին շարունակելու է իր երաժշտական ճանապարհը եւ հասնելու է իր արժեվ դրված նպատակներին։ Վերջին երկի թողարկումից հետո շատ մեծ մասշտաբով արձագանքներ եմ լսել թե ժողովրդի, թե հայտնի մարդկանցից, ովքեր հասել են հաջողության, եղել են երկիչներ հայկական շոու բիզնեսից, ովքեր նկատել են գրել կամ անձամբ տեսնվել, ասել են, որ շատ լավ այն մոտ ստացվում, շարունակեմ նույն տեմպերով ու միգուցե եթե ինչ որ կարիք լինի օգնության, նրանք առաջարկեցին, որ ես կարող եմ դիմել իրենց։ Երիտասարդը կյանք արարողն է, կենարարը, երիտասարդ սերունդն է, որ կրում է իր եւ իր երկրի ապագայի պատասխանատվությունը։ Եթե ամեն մեկս հասկանանք մեր կարեւորությունը երկրի զարգացման գործում, անպայման կհաջողենք այդ գործում։ Արցախի երիտասարդներին կասեմ, որ մնան Արցախում, զարգացնեն, քանի որ մեր ապագան մեր ձեռքերում է, թե երաժշտության առումով, թե ընդհանրապես, ինձ թվում է մեր երիտասարդությունը ունի այն ուժը, որը կարող է զարգացնել Արցախը։ Ես էլ ինչ որ չափով աշխատում եմ այդ ուղությամբ։ Առաջարկում եմ լսենք Լուսի Պետրոսյանի հայհայա երգը Քո խոսքերը ավելորդ են աչքերը տա կարևոր Քո շուրթերը էլ ինձ խորջ են ինձ քո սիրտն է հարկավոր ու դու գիտել չես իմ սրտս ինչ կանակ է սիրում ունցա քե սիրում ունցա քե սիրում Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար հիրիտասարդական հաղորդաշարներ։ Այսօրվա մեր հյուրը Սիրո երկիչ Լուսի Պետրոսյանն էր։ Տաղավարում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Կարինե Հայրապետյանն էր։ Եղեք արվեստին ավելի մոտ, ոչ նոր հանդիպում։